jambo alijie vipi ili aweze kuhifadhi ukija katika Qur'an kile kinachochangia pakubwa sana katika kuifanya hifadhi ya mwanafunzi ikawa ni dhaifu ni mfumo anaotumia katika kuhifadhi na kadhalika ingia mfumo anaotumia katika kurudia kile alichokihifadhi murajaa mara nyingi sana wanafunzi wakifeli katika vitu hivi viwili basi watapata uzito sana katika kuliendea lile jambo wanalolitaka sana kwa yawezekana kuwa mwanafunzi wataka kuhifadhi Qur'an lakini hajui ile njia mwafaka njia nzuri ambao aweza kuitumia kuhifadhi Qur'an au kadhalika matn katika mutun za kielimu lakini njia ya kuhifadhi hajui hasa walimu tusiwe wepesi na waharaka wa kuwaadhibu watoto kabla ya kuwafundisha wale watoto namna ya kulijia lile jambo ambalo wamelikusudia nalo ni kuhifadhi kabla hujamchapa yule mtoto mwanzo muangalie je ajua huyu namna ya kuhifadhi ajua njia gani atatumia na hili tushawahi kulizungumza mara kwa mara lakini katika mlango kukumbushana na pengine huenda kuna wengine wageni hawajawahi kusikia hawajui pia na wao wafahamu kuwa njia gani nitumie mimi katika kuhifadhi ili iwe sahadi kwangu mwanzo kabisa na mimi sitosoma kila kitu nisoma kila kitu hapa tutomaliza hata ile lengo ambalo kwa ajili yake tumekaa hapa ahamiyatu hifdhi almutun umuhimu wa kuhifadhi mutun na matni ni vile vitabu walivyoviandika wanawavioni ili kusahilisha ilmu kwa wanafunzi yaweza kuwa ni katika fiqhi yaweza kuwa katika hadithi yaweza kuwa ni katika nahu almuhim wanawavioni wameandika mutun mbalimbali katika nyanja mbalimbali na hizi mutun ni muhimu sana na umuhimu wake pia wamezungumza wanaovioni yatosheleza kuwa ni babun asirun min abwabi taqribi alilmi wa dhabtihi huu ni mlango muhimu sana msingi muhimu sana katika milango ya kumkaribishia mwanafunzi ilmu na kuweza kuidhibiti ile ilmu na sisi hatuzungumzii hilo lakini kuhifadhi hizi mutun ni muhimu sana قال ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي katika kueleza umuhimu wa kudhibiti mutun ilmiya asema na kuzihifadhi vizuri asema laysa alilmu illa ma hasala bilhifdhi bimaana sio ilmu isipokuwa ile ilmu iliyopatikana kwa kuhifadhi kile ulichokihifadhi ndiyo ilmu wataka ilmu lazima uhifadhi nafikiri mshawahi wengine kusikia msemo unaosema kuwa bora uelewe si lazima kuhifadhi anayekwambia hivyo kudanganya hakuna elimu ya kuelewa na kutohifadhi ni kuhifadhi na kuelewa si kuelewa bila ya kuhifadhi ukielewa bila ya kuhifadhi basi kile ulichokielewa kile ndio ushakisahau kueleweza kuwa uelewa lakini asimama ah, bwana tolee khutba na kuelewa kwako uone kama utasoma aya au hadithi hapo ujua mimba watu kuangalia wendo wale wale ambao kwamba basi wale ambao kwamba itakuwa ambao kwamba wewe humalizi sababu huna kitu kichwani hujahifadhi chochote katika moyo wako itabidi uanze kuzungumza gumzo na mambo mengi yasoeleweka pale ndio ufahamu sio kwa hivyo asikudanganye mtu kuwa kuna ilmu bila ya kuhifadhi lazima uhifadhi ndio ubebe ilmu kama alivyosema sahaba fa'alamuna ahfadhuna aliye na ilmu zaidi katika sisi siku hiyo mtume sana alivyozungumza maneno yale ni yule aliyehifadhi zaidi ndio alikuwa na ilmu zaidi قال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي akizungumzia umuhimu wa kuhifadhi mutuna sema وبعد حفظ القرآن baada ya kijana kuhifadhi Qur'ani amemaliza kuhifadhi Qur'an bil itqan yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran ahifadhi katika kila fanni matn mukhtasar ndogo tu ahifadhi katika nahwu kwa mfano mifadhi al-ajurumia katika aqida amifadhi haiyat ibn abi daud حميفاد الهامية شيخ الإسلام سلم الوصول الحافظ الحكمي ukija katika mustalahu alhadith kwa mfano mifadhi albayquniya wa hakadha katika kila fani akawa amehifadhi kitu matn ama mandhuma inafungamana na fani ile wayabda bil ahami na hapa pia pana umuhimu aanze na kilichokuwa muhimu zaidi waweza kumwona mwanafunzi ahifadhi vitu ambavyo hakuna mtu yoyote avijua ajisumbua kule hifadhi vitu ambavyo hata akija siku moja akisema na mshairi fulani wasema watu wamwelewe mshairi gani huyo wakati kuna vitu ambavyo ni muhimu alikuwa vihifadhi hakuvihifadhi wa min ahammiha na katika vile ambavyo ni muhimu zaidi alimamu nao asema al ni fiqh والنحو na nahwu thumma alhadith kwa mfano katika nahwu akahifadhi alaju rumia akahifadhi mulhatul i'rab ikiwa ana himma zaidi akahifadhi alfiyat ibn malik yote thumma alhadith kisha katika hadith akahifadhi kwa mfano al-40 an-nawawiyya na Tatima ibn Rajab al-Hanbali 50 akahifadhi akahifadhi katika hadith Umdatul Ahkam mwanzo mpaka mwisho kamaliza akahifadhi Bulughul Maram ikiwa nguvu iko akahifadhi Sahih Muslim akimaliza Muslim akahifadhi Mufradat al-Bukhari washahifadhi Sahihain Bukhari na Muslim ikiwa basi yalla yalla Riyadhus Salihin ili uwe khatibu mzuri hifadhi riyadu salihin mwanzo mwisho hifadhi nzuri kabisa والأصول علم الأصول ثم الباقي على ما تيسر kisha zilizobakia katika funun kwa vile Allah atakavomfanyia wepesi katika tauhid akahifadhi al-usul ath-thalatha al-qawaid al-arba' nawaqid al-islam al usul al thalatha al qawaid al arbaa nawaqid al islam akahifadhi kitabu tauhid na hii kitabu muhimu sana katika tauhid kuhifadhi kitabu tauhid katika aqida akahifadhi al-aqida al kwa mfano Sheikh al-Islam Taimiyya kwa hivyo hivi vitu hivi baada ya kuhifadhi Qur'an awe atavihifadhi قال ابن الجوزي ابن الجوزي تيما تينا سيما ثم لينظر ما يحفظ من العلم kisha mwanafunzi atizame kile anachohifadhi katika ilmu fa innal umra aziz huwa umri ni kitu adhimu kitu aziz wal ilma ghazir na ilmu ni nyingi huwezi kushika kila kitu kila kitu duniani ukajua uwezi inshallah umejitolea umri wako wote wewe wasoma tu we wasoma wallahi yalla yalla ilmu haikupi hata ushri yake yani utapata kitu takuja jitu la cheza cheza kiambiwa kasome apoteza umri wake wewe una ilmu ina time na wewe yani Qur'an kwa mfano enda kuhifadhi eti wafanyafanya mchezo mwalimu akizubaa wakaa sio detu kuhifadhi nilikuwa mgonjwa sio tafuta sababu gani wewe ushaona katika Qur'an aya usema nini ushaiona aya sema wa innahu kitabun aziz uelewa maana yake <laughs> ukisikia yule mtu ana izzatu nafs uelewa maana yake nini ni mtu huwezi kumchezea hata ukampa nini heshima yake ni kubwa mno si maalim njugu huyo yaani, anaweza kumrushia senti hivi ukamwambia basi leo khutba fanya hivi kisha kesho darasa fanya hivi ah, ah. mtu alina izza izzatu nafs hachezewi sasa fikiria kitabu cha Allah Allah kisifu wa innahu kitabun aziz kile kitabu kile usipokipa heshima yake huwezi kukipata tuleta waleta kubangaiza bangaiza katika Qur'an eh wewe utabaki mzuka maisha yako kitabu kile chataka uwe mnyenyekevu chini yake ukisome kisawasawa wasema waingereza no compromise ukawa atakuleta mchezo mchezo pale hakuna kitu kama hicho lazima uwe na jidd na ijtihad daima kile kitabu uko nacho wasoma muraja hivyo hivyo ilmu hakuna kitu ghali katika huu ulimwengu kama ilmu vile utakavyosema hakuna kitu ghali kama ilmu kwa kama vile ilmu ni kitu ghali chahitaji kutoka kwako utoe thamani ya ghali kukinunua kile kitu chahitaji thamani na thamani ya ilmu ni umri wako na umri ni kitu ghali sana lakini ukiangalia vile tunavyouchezea umri subhanallah wewe wafikiria yule aliyoko kaburini kitu gani watamani atamani lau kama atapata baadhi ya dakika atoke angalau hata rakaa mbili ya swali rakaa mbili tu hapati hapati kabisa sisi tunao ule wakati hatujafika kule twauchezea tena alafu mpata mwanafunzi wa dini achezea muda wake muda uko wapi mwanafunzi manhaju ulama fi hifdhi jambo la pili ambalo nitaligusia ni mfumo wa wanawavioni katika kuhifadhi jambo la kwanza atadarruju fi hifdhi almutun kwenda polepole katika kuhifadhi matni stage moja ukifuata nyingine daraja moja uenda ya pili polepole pole pole pole si waanza tuanzuka ambeba kwa pani alfiyatu ibn malik eh baba eh, kunani mimi nataka mambo makubwa makubwa lazima nifanye bidii wewe ufanye bidii yoyote kujikata shingo wewe eh, ufiki kokote ndio waanza aanza tuanza kusoma aqida amebeba kikwapani hapa sharh ibn abil aziz al-hanafi al-aqidatu at-tahawiyya eh hujasoma dumatul i'tiqad hujasoma القواعد المثلى hujasoma alwasitiyya utafikaje huko kila kitu chaenda pole pole usifanye haraka bwana kuna watu wengine atakakae muda mfupi tu katika ilmu huyo ashafika na huku shule amekaa akasoma nasari akamaliza kaenda primary wakati wetu ulikoenda primary miaka nane sijui sasa wasoma miaka mingapi mfumo mbadilika asoma we miaka nane kisha enda secondary asoma miaka minne ishakuwa mingapi kumi na kumi na nne sio miwili nasari minane kumi kisha minne secondary ngapi kumi na nne huyo bado hawezi kwenda kufanya kazi eh? hawezi kwenda kufanya kazi amaliza form 4 aambiwa aende na chuo kikuu chuo kikuu aende akakae miaka minne pamoja na migomo migomo miaka saba si Kenya miaka sita saba wasoma kitu cha miaka minne kunani kile kifika wakati wa mtihani walevi wagoma kwa nini kwa sababu hajui atajibu nini kwenye maswali kujifanya haki yetu hana haki yake wana chochote mtihani utamshinda huyo yalla umetoka kule umemaliza takriban miaka ishirini wewe utafuta ilmu ya nini ya dunia watafuta ilmu ya kujua mbwa ana meno mangapi na parare ana miguu mingapi ndio ilmu hiyo jamaa akaenda kaitafuta akija ulizwe eh, parts of the flower yang'ang'ana tu petal watu watengeza kompyuta huko yaangalia parts of the flower <laughs> Allah almustaan mbwa na meno mingapi wewe mwenyewe waogopa huyo mbwa atakukaribia enda wasoma mbwa na meno sijui ngapi nini meno haya itwa nini molars ju premolars wewe enda tu si ungesomea basi udaktari wa meno almuhimu umaliza miaka yote una ukakubali ukaanza nasari mpaka secondary sio mpaka university lakini ukija kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataka kuwa mufti wewe siku ya kwanza tu haiwezekani lazima uanze chini pole pole pole pole mpaka ufike huko juu kila kitu chaenda pole pole mpaka ufike الإمام الزهري رحمه الله تعالى سوى لا تكابر هذا العلم هي علم صيفانية كبر نترفع فإنما هو أودية هي علم بنا إنما بونde kuna valleys ni kitu kipana sana wala msidanganywe na watu wako mitandaoni na wapi huko uh, makhurafi makhurafi mijitu ya bid'a hii akimzungumza mtu wa sunna nenda kasome hajui lolote la haya mabonde ya ilmu mbali na kupiga maulidi na kusoma itima na shika kitabu cha Taiba Lasmai kile kitabu cha kutafuta mtele basi mfukoni mke huko ende huko akienda kule basi hao ndo wanaoyajua hana yani, wasema watu wa majengo hana rada ya kwenda kutafuta ilmu ukamwambia hebu hebu kaa kaa ehe waniambia mimi nikasome watu waanza wapi waenda wa? ukashika keti chini hebu tueleze mimi nataka kusoma somo la tauhid mpaka nifikie mali najielewa nianze na kitabu gani kisha kipi mpaka nifikie mwisho na fiqh na hadith kisha usikize wasema wenyewe zituko utakazosikia hapo wanawavyuoni wameweka njia ambayo atakikana mwanafunzi apite katika kutafuta kila fani kila ilmu wafikiria huku kwetu huku ambako watu kiarabu hawazungumzi kitabu cha kwanza kabisa cha nahu eti na kusoma ajurumia we unawazimwe mwanzo wajitafuta katika kuelewa kiarabu huelewi juu yake utakusoma kitabu unasema ah lakini hicho si kitabu kidogo arabuni huko sisi tuko taabuni huko kule arabuni kwenye wenyewe wanaozungumza kwa kiarabu tangu wazalio wazungumza kiarabu aweza kuelewa lakini huku taabuni huku haanzi hapo mwanzo aanza kusomeshwa hadha babun huu nini mlango waitwa baba eh? haya babu si babu yeye anzoea babu ni babu yake umwambie kiarabu ni mlango kuna kazi apitishwe mwanzo huko kisha ndio aletwe polepole aletwe polepole mpaka ajifikishwe hapo so ilmu ni mabonde uende nao taratibu mpaka uelewe kisha akasema fa ayyuha akhadhta fihi qabla an tablughahu qata'a bika ay lam tanzil muradaka ukiwa utakata bonde lolote lile kabla ya kufikia kimo chako cha kuingia katika lile bonde hufiki utakufa njiani wewe utakufa njiani sababu hukuanza kule ambapo utakana uanze jambo la pili almudawamatu ala hifdhi almutun kudumu katika kuhifadhi mutun si kuhifadhi moja kisha ukawacha والاستمرار عليها نكوendelea قال الزهري رحمه الله الإمام الزهري يسمى لا تأخذ العلم جملة usije ukataka kuichukua ilmu kwa jumla jumla yani utaka kuikusanya ilmu yote kwa siku moja haiwezekani fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlah kama vile wewe wakusudia kuichukua ilmu kwa ujumla jumla na hiyo ilmu itakukimbia kwa ujumla upati kitu hapo walakin ash-shay'a ba'da ash-shay'i ma'a al-layali wal-ayyam pole pole eh. leo hadithi moja kesho ya pili kesho kutwa ya tatu umepata nguvu wahifadhi hadithi mbili kwa siku kesho mbili nyingine kuwa nne mbili nyingine kuwa sita ukimaliza mwezi una hadithi 60 uko mbali uko mbali ndio wenda hivyo mwezi unaokuja nguvu zimekuwa nyingi zaidi ushazoea anza kuhifadhi hadithi tatu tatu mwezi ukitoka una hadithi mia mwingine mpaka umfika uweza kuhifadhi hadithi tano kwa siku siku mbili una kumi kisha mwezi una mia na hamsini kwa namna hiyo pole pole tu sifanye haraka leo nahifadhi hadithi hamsini ndo yale sasa pale waambulia patupu baada ya siku mbili hamna kitu tulikuwa tukisoma na kijana mmoja madrasa hasomi yeye mpaka ifike siku ya mtihani sasa bwana Imam Shafi alikuwa akisoma kabati zima wewe Shafi nikuulize wewe ndio Imam Shafi yani wewe enda kusoma wasikia al al-Bukhari alikuwa ni jabal fil hifdh akisikia mara moja tu hiyo hifadhi wewe maradhi hayo unayo manake wakati mwingine ni kama ni ugonjwa ule sijui walikuwa Allah amewaumba wale watu walikuwa vichwa vyao viko namna gani mpaka wakati mwingine waweza kufikiria hasa ukifika katika ile miji ukiambiwa hapa amepita Imam al-Bukhari ukaangalia kweli viumbe wale walikanyaga hapa tuje kukanyaga mizuka sisi sisi pia tukanyaga hapa hapa nkanyaga Bukhari eh, na Muslim hapa wenda Madina wenda maka kule hapa kulikuwa na halqa ya Imam Malik wafikiria Masjid nabawi kulikuwa na halqa ya Imam Malik watu wakihudhuria aima hasa ndio sisi taratibu yani wewe usijifananishe wewe kama mimi kwa siku moja tunaweza kuhifadhi hadithi mia a a watu wako tofauti sheikh weanza na moja tu yalla hiyo moja ukidumu alhamdulillah uko kwenye khairi pole pole usiruke ruke utakosa kila kitu kwa hapa ni kwa wale wanafunzi ambao wana pupa ya kijinga hawana ile pupa iliyo na mpangilio kuna watu wana pupa lakini pupa yao ya kijinga nenda na pupa ya mpangilio ihris ala ma yanfa'uka sawa kuwa na pupa lakini nenda kwa mpangilio na ndio hapo tuzungumzia swala adamul ikthari min almahfudh alyawmi usiweke kitu kingi cha kuhifadhi kwa siku moja pole pole taratibu wataanni fi alhifdh na kuwa makini sana mtaratibu katika kuhifadhi wahakikisha kuwa kile ninachokihifadhi kimehifadhika فالعلم ينال بالحديث والحديثين علم يpatikana kwa hadithi leo hadithi mbili والمسألة والمسألتين لو سوى مسألة مويلي الحمد لله وني نعمة كنا منين مزور ابن ابن جماعة رحمه الله تعالى أسمى وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله أشكوه كتك كويفاذ نشرح كليا ما تحالياك يويزا كوبيبا min ghairi iktharin yumil asiwe atafanya atachukua kingi kikamchokesha wala taqsirin yukhillu bijawdati tahsil wala sij asifanye eh, taqsir taksir sana akaharibu akaribu ule uzuri wa kuchukua ilmu kuna wengine nao wavivu safha moja ya quran inaweza kupewa kwa siku basi we yule mwalimu atatokwa na roho nenda kahifadhi bwana hii sijui wengine bwana vichwa vinani sijui ah, sijui niseme nini ni kichwa chake ama ni mvivu kama ni kichwa chako omba dua sana lakini mara nyingi huwa ni uvivu mtu apewa kitu hifadhi haifadhi طيب ntaruka موضوع ya miqdaru alhifdh alyawmi tuweke kando lakini nataka nizungumzie hapa sasa ahamiyatu takrari almahfuz umuhimu wa kukariri kile unachokihifadhi hapa nitakampagusia hapo na ndio maana nasema ni uvivu na wewe ukisikia hapa maneno nitakayozungumza hapa utajua kuwa sisi tuna taksir kubwa sana kisha tusingizia kuwa hatushiki kwa mfano umepewa hadithi uende ukaihifadhi kila mmoja wetu ajijua wewe wairegelea mara ngapi mpaka useme kuwa mimi nimehifadhi hadithi waregelea mara ngapi ukimuuliza yule mwanafunzi aweza kuja umsikilize ile hadithi iwakosea kosea umuulize kwani umeisoma mara ngapi akwambia mara tatu <laughs> na wengine wana majawabu ya kisiasa kwani umerudia mara ngapi mara nyingi ngapi nyingi nataka kusikia idadi ngapi tano ah sasa tano ndo nyingi yani yeye sasa hivi afanya tadris pale akufunika funika yule mwalimu kwa yeye mara nyingi mara nyingi ni tano so mara tano nini mara tano ndo hifadhi bana mara ngapi mara kumi mara kumi ndo nyingi hiyo haya sikiliza Abu Ishaq Shirazi rahimahullahu ta'ala alifariki mwaka wa 476 Hijria alikuwa na mfumo wake wa kuhifadhi huyu mwanachuoni wasema kana yuidu miqdara alhifdhi 100 mara alikuwa akirudia kile kiwango anachotaka kuhifadhi mara mia moja hebu niulizeni hapa wale wanaosoma tahfidh kule yani kikweli kikweli ile safha hiyo irejelea mara mia moja wairejelea mara mia na pengine uko boarding eh, una shughuli yoyote wewe isipokuwa ni kuhifadhi tu ndio kazi yako ndio kuleta pale mimi wanashindwa na baadhi ya watu hata nashindwa ajab na ajabu hii haiishi wamuona mwanafunzi yuko boarding unkuja kufanya nini nakuja tahfidh kwa shughuli yako wewe nini ni kuhifadhi una masaa 24 kwenye safha moja mfano masaa 24 safha moja uhifadhi kisha ukimuuliza umesoma mara ngapi mara tano wafanyaje ndio hawa miuwaambia watu wengine wakasirika we kazi yako mkula yale mapilao yanayoletwa kisha ukatujazia choo tu basi una la maana kubwa unalofanya eh maana yani wewe waketi siku nzima bwana safha ya kuhifadhi waisoma mara kumi sasa wewe niulize sisi ama imam Abu Ishaq Shirazi nani aliye na ilmu na hifdhi kisawa sawa hajipime na huyu mwana wa chuoni na akariri mara mia waje kuniambia watu kama jengo huko akariri mara tano wewe unawazimwe watu kama mtoka mwembe tayari ehe umekariri mara ngapi mara kumi Allah <laughs> mustawio na viazi karai utakula kumi mara moja kisha utafute na bajia rejelea mara mia kisha tutazungumza baada ya hapo baada ya kukariri mara mia tena tutazungumza baadaye huko na mimi nakuhakikishia kitu kimoja ukashika safha ya Qur'an hivi kisha ukaisoma mara mia ukiikosea hiyo nitakupeleka hospitali wewe si mzima hapa haiwezekani mtu amsoma mara mia moja kisha kosea haiwezekani kabisa haiwezekani salala watakuwa mgonjwa bwana atakaa tembe za kuchangamsha kichwa chake haiwezekani sio ushawahi jaribu leo leo jaribu chukua safha yote hujawahi kuihifadhi sio soma mara mia moja chukua ile hasubu moja mbili mara mia kisha uone utaisahau kwa hivyo kule kuregelea mara nyingi kwa kadri ya vile unavyoregelea ndio kadri ya vile unavyoishika na kuihifadhi ile matn au ile safha ya Qur'an unayotaka kuihifadhi qillatu takrar sababu sur'ati nisyan yataka tufahamu kuwa kule kukariri kwa uchache ni sababu ya kusahau haraka yawezekana mtu mwingine anaweza kuja hapa akaniletea jeuri akaniambia mbona mimi nasoma mara kumi kisha sikosei mimi sikatai inawezekana kwa nini basi hiyo mara mia pamoja na kuwa mara kumi mtu anaweza kuhifadhi unajua aweza kusoma hivi mara kumi akasoma hivi bila kukosea ni kweli aweza kusoma bila kukosea lakini sikiliza usije ukawa kama nyanya huyu nyanya nitamzungumzia hapa maana kuna watu wengine watakuwa kama vinyanya hapa hivi ninavyozungumzia hapa usije ukawa kama nyanya huyu قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وحكى لنا الحسن يعني ابن ابي بكر النيسابوري عم بعد فريق مكام 318 هجريه اسمع ان فقيها اعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا كنا فقيه يعني منافونزي مناوچوني ومسومي للي صوم وانا analotaka kulihifadhi mara nyingi sana faqalat lahu ajuzun fi baiti kukawa kuna kinyanya pale nyumbani akamwambia qad wallahi hafidhtuhu minka mimi qad hafidhtuhu ana mimi ambaye sisomi mimi na kusikia wewe tukisoma ninahifadhi wewe kitu chako kizito mno we nyanya wewe wako vinyanya wengine mashallah wako vizuri mimi nishahifadhi kwa kukusikia wewe ukisoma tu bado wanipigia kelele tu wewe wewe hifadhi tu wewe mimi kwa kukusikia na hii maana yake alikuwa akisoma kwa kwa sauti na hifadhi ni hivyo huwezi kwenda kwa kando kule kwanza huyo ana wazimu huyo hawezi kuhifadhi huwezi kuhifadhi kwa kusoma kwa kuangalia hivi uhifadhi nini wewe wafikiria uhifadhi wewe wafikiria tu hujaanza kuhifadhi kuhifadhi atakausome kwa sauti hata kama ya kujisikia we mwenyewe usimudhi mwenzako kuna wengine manake pia la huanzidi akipaka kaa kando kule hifadhi e, baba eh sisi yazingii pia huku ana kelele a kiasi cha kujisikia wewe wajisikia ukisoma yatosha almuhim huyu nyanya amwambia huyu mwanachuoni mimi nishahifadhi kwa kusikia faqala aidihi ndio wale wa mara 10 eh? hebu regere hebu soma faadathu kinanyanya wale wa mara 10 wale mara 10 naita kinanyanya akiregelea kapata eh nyanya uko fiti wewe unisikia tu ushahifadhi eh hebu soma kasoma Masha Allah nyanya genius wewe lakini sikilizeni ndio mtajua kwa nini walikuwa kiregelea mara nyingi falamma kana baada ayamin yule yule bwana yule alihifadhi pale baada ya masiku qala ya ajuz aidi dhalika dars hebu kile ulichokihifadhi kile juzi regelea leo takusikiliza faqalat ma ahfadhuhu yule nyanya anambia ah, hata sikuhifadhi mwanzo kuja kitu gani hata shasahau ulikuwa nini hamna kitu blank yule bwana akamwambia qala ana ukarriru adda alhifdhi mimi nakariri sana kile ninachokihifadhi kile nakariri kwa idadi nyingi sana li alla yusibani ma asabaki ili nisipatikane na kile kilichokupata wewe sasa nakwambia yule anayesoma mara mia itapita wiki wiki ya pili kichwa chake bado kimeshika kile kilichokisoma yule alisoma mara kumi ni ile haki ya Mungu ninasoma yani amekuja mbele ya mwalimu asome ambwagie yule mwalimu kinachotaka kusoma kisha aende akasahau ikifika wakati wa murajaa sasa ndio pale iwajua kumbe alikuwa yafanya mchezo kwa sababu akili ya mwanadamu ndivyo ilivyo kila kitu kikariri mara nyingi chazidi kubakia ndani zaidi chatoka katika ile sehemu ya kuhifadhi kidogo chaingia katika ile sehemu ile memory ambayo haitoki tena na ndio maana mtu ambaye wajua kuna hafidhul Qur'an na kuna dhabit alladhi dhabata alquran dhabt sio muelewa eh, kuna baadhi ya wanafunzi jazakumullahu khairan wamehifadhi ile Qur'an kiasi cha kuwa wakati wote aweza kusoma sura yoyote bila kufanya murajaa ameidhibiti ile Qur'an hakuihifadhi tu ameihifadhi kisha akaidhibiti mwelewa lakini mtaka kujua au inshallah mtaona mwisho wa Shaaban hapa kutakuwa watu watasikilizwa kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas wale watakaosoma wale ndio ninaokusudia dhubat wale waliohifadhi Qur'an wakaidhibiti ile Qur'an kisawasawa wameidhibiti kisawasawa kiasi cha kuweza kusoma Fatiha mpaka Nas bila wasiwasi kabisa sasa mtu kama huyo hataki simama nyuma yako tarawih wewe una wasiwasi ya nikikosea yuko huyo kama mfungwa msafu yani huna wasiwasi na ndio maana wakati wa tarawih huwa tutangaza kabisa hapa anayekosoa ni fulani eh kwa hiyo hata usijisumbue waona ukienda haram maka mkosoaji ni huyu mmoja wala si imamu wa haram si imamu yeye kazi yake daima ukiangalia aimatul haram utamwona yuko nyuma pale ameandikwa kazi kazi yake kuwakosoa tu akikosea wale maimamu ndio shughuli yake dhabit lilquran yani ile Qur'an imekaa vizuri kabisa katika moyo wake nyinyi mwafikiria eh, balashi vivi la ni kwa sababu ya kukariri sana na kila mtu akikariri zaidi ile Qur'an yabakia zaidi na hivyo hivyo katika mutun ilmiyah sasa njia gani atatumia na una wakati wasonga kwelikweli nilifikiria nitazungumza mara moja rakaraka niwape mfumo niende lakini wacha ni, nifanye talkhis kwa kifupi almatnu la yakhlu imma an yakuna nathran au nadhman matni yoyote ni moja katika mawili imma itakuwa ni nathr bimaana ni maneno ya kuandikwa kama mfano matni al-ajurrumiyya katika nahwu imeandikwa sio na mfano wa nadhm chukulia kwa mfano al-baiquniya ni mashairi na upande wa mashairi ni sahali zaidi kuliko nathr kama vile kitabu tauhid al-wasitiyya yale maneno yanaandikwa tu hivi hivi kidogo yana uzito ingawa yote yahifadhika kwa hivyo tuzungumzie kwa mfano kile kinachohifadhiwa ni nathr idha kana almatn almahfudhu nathran ikiwa kile kinachohifadhiwa matn inayohifadhiwa ni nathr bimaana ni maneno yaliyokuwa si mashairi شيخ يسمى اقرأ المقطع المراد حفظه كاملا قراءة صحيحة نظرا منذ kile kiwango unachotaka kukihifadhi kisome kwa kuangalia kisomo ambacho hakina makosa watengeneza mwanzo maana sije ukahifadhi kwa makosa hata tutqina qira'atahu mpaka ujue kusoma mwanzo bila kukosea na hii pia kwa walimu wa Qur'an yule mtoto mwanzo mfundishe talqinan msomeshe soma aregelee soma akariri mpaka uhakikishe kuwa kwa kuangalia asoma sawa sawa sababu asije akaenda akahifadhi vituko vyake na ndio pale waje kumwona mtu asoma kitu katika Qur'an hakipo pale kwa sababu alihifadhi hivyo yeye alihifadhi hivyo kuna mmoja hapa alikuwa akituswalisha kuna sura kila saa asoma neno tofauti yani asoma neno sivyo vile lilivyo katika Qur'an siku moja akamtamjua eh, hii wasoma vipi akasomea sivyo nikamwambia lete msafu ah hapa inaandikwa nini ah ndio alivyohifadhi na kila siku akisoma akipita hapo nafikiri hata angalii kama hiyo hiyo ah, vuruga hivyo hivyo kwa sababu kuhifadhi alihifadhi makosa kwa uchunga chunga kabla ya kuhifadhi mwanzo ujue kusoma kisawa sawa kwa kuangalia thumma qassimhu ila faqarat kullu faqratin satrun au akthar kisha ugawanye sasa vipande vipande kila fakra iwe ni mstari mmoja ama zaidi lakini iwe mpaka hapa mpaka hapa mtapakariri na njia ya kuhifadhi yao hivi iqra alfaqrata alula hifdhan 20 marra mwanzo wasoma kile kipande cha kwanza ulichokigawanya kama umsema hii mstari huu mstari mmoja ni fakra ya kwanza wacha ni usome utausoma kwa kuangalia mara 20 ndio hifadhi sasa ستيج 2 اقرأ الفقرة الثانية حفظا عشرين مرة وجا كني مستاري وبيلي كلي كي باندي شابيلي وكسوما مرة عشرين مبكا ويفاذي مرة عشرين وسوما ستيج 3 اقرأ الفقرة الأولى مع الفقرة الثانية حفظا عشر مرات كيش وشنغاني زس كلي كي باندي شاكوانزا نشابيلي wasoma kwa kuangalia mara kumi mpaka uhifadhi kile vile vinavyofuatana lirabti bainahuma ili ufunganishe baina cha kwanza na cha pili kisha iqra alfaqra athalitha hifdhan 20 مره kisha uenda kwenye ya tatu mstari wa tatu soma mara 20 ushahifadhi kinachofuata itakuwa nini اقرا الفقره الثانيه مع الفقره الثالثه حفظا 10 مرات sasa للربط بينهما wasoma ya pili sasa na ya tatu si ya kwanza ya pili na ya tatu mara kumi ukishaunganisha ya ya kwanza ya pili ya tatu umeunganisha kwa hiyo utakwenda mpaka pale ulipojipanga kuhifadhi ukishamaliza سر على هذه الطريقة في بقية المقطع المراد حفظه تفوata njia hii katika kile kipande ulichokusudia kukihifadhi ah nishahifadhi pengine ni safha moja nishahifadhi yote tuzungumzia matn hapa si Qur'an eh matn اقرا المقدار كاملا حفظا 10 مرات kisha usome yote sasa unganisha yote mara 10 lirabط baina alfaqarat ili uunganishe baina vile vipande ulivyoviweka ukishasoma mara kumi sasa asikilizwa utakuwa umekariri mara nyingi ile ishirini ya pili ishirini ya kwanza pili ishirini ukiangalia umekariri mara nyingi sana kwa ukishamaliza kule wakariri mara ya mwisho mara kumi zote kisha ndio usikilizwe yakaa vizuri sana idha kana almatn nadhman ama ikiwa matni yenyewe ni mashairi waanza na maqta ya kwanza kwa mwanzo waanza ile maqta watakuhifadhi beti ngapi tano beti tano zile wazisoma bila ya kukosea kwa kuangalia mwanzo watengeneza mwanzo uzisome kwa kuangalia hata tutqina qira'atahu mpaka uwe uko sawa kabisa katika kusoma kwa kuangalia thumma qassimhu ila faqarat kullu baitin faqra kila ubeti uweke ndio kipande chako njia ya kuhifadhi iqra albayt alawwal hifdhan 20 marra mwanzo anza na ubeti wa kwanza ubeti ule mstari soma mara 20 mpaka uhifadhi اقرا البيت الثاني حفظا 20 مره kisha usome ubeti wa pili mara 20 wahifadhi kisha waruka katika stage ya tatu اقرا البيت الاول مع البيت اقرا البيت الاول مع البيت الثاني حفظا 10 مرات للربط بينهما kisha usome ubeti wa kwanza na wa pili mara 10 ili uunganishe baina zile mbili beti mbili zile ukishahifadhi hivyo waendelea mbele sasa wasoma ubeti watatu mara ishirini kisha waunganisha wa pili na watatu mara kumi wasoma wanne mara ishirini kisha waunganisha wanne na watatu mara kumi utaenda hivyo mpaka pale ulipopakusudia kuhifadhi ukishamaliza waunganisha zote zile abiat mara ngapi mara kumi kwa kuangalia kupitia mara kumi kisha ndio usikilizwe kisikilizo utakuta umehifadhi na kwa mfumo huu basi waweza kuhifadhi kiwango kikubwa sana kwa siku moja haswa ikiwa ni mashairi waweza kuhifadhi hata beti kumi kwa siku mchana mzima uhifadhi beti kumi kwa siku bimaana kwenye mwezi mmoja wewe waondoka na beti kama mia tatu hivi zipunguze pamoja na Ijumaa nini Alhamisi mpunguze punguza beti mia mbili tu kwa mwezi waona machezo uko mbali sana sawa tukija katika murajaa bado waendelea kuhifadhi ile matn murajaa utaifanya vipi ni vile vile mnavyofanya katika Qur'an kama ile mnaoita juzu darsi na darsio مع حفظك اليوم راجع كل يوم حفظ حفظا ما حفظته من أول المتن pamoja na kile unachokizidisha wakihifadhi siku ile kila siku lazima uanze mwanzo mpaka pale ulipofika umeongeza beti kumi waanza ya mwanzo mpaka hizo kumi ulizoziongeza leo umeongeza kumi kesho utasoma kuanzia mwanzo mpaka zile kumi za leo kila siku ukiongeza wasikilizwa kuanzia mwanzo bimaana waunganisha mpaka iishe ikiisha na wewe umehifadhi ile matini yote kwa kuiunganisha mwanzo mpaka mwisho siku ya mwisho wasikilizwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho mmaliza alhamdulillah kinachofuata sasa ni kufanya murajaa na hilo nitakuja kulieleza insha Allah taala siku nyingine je murajaa wafanya vipi nataka kupitia bwana shehifadhi mbona nasahau mimi zile nilizohifadhi nyuma yeye ataka kishehifadhi hivi isitoke tena maisha yake na haangalii tena akimaliza iwacha kisha yatarajia kuwa ataikumbuka ah, lazima pia una mpangilio wake katika kupitia kile ulichokihifadhi huko nyuma wewe mwanafunzi maisha yako yote yako hivyo lazima upitie upitie upitie kile ulichokihifadhi daima yoarejelea kama vile mfano wa Qur'an na hilo tutakuja kulieleza inshallah taala siku nyingine naona nimetumia muda wenu mwingi sana na kuna wengine bado wana mitihani nimezungumza haya kwa sababu sasa hivi tuko katika hali ya kufanya murajaa biidhnillah taala wa Qur'an wengine wengine murajaa wa mutun wengine ndio wahifadhi zile mutun kwa hiyo pengine asa huenda ikawasaidishia katika namna ya kuliendea jambo hilo wallahu taala a'lam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum